บุ๊กทูสี่สิบแปดปาตรูเซชชิอปต์ปาตรูเซชิอปต์กิจกรรมระหว่างการพักร้อน activități de vacanță activități de vacanță หาดทรายสะอาดไหม Este curat strandul? Este curat strandul? เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Se poate face acolo baie? Se poate face acolo baie? เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ Nu este periculos să faci acolo baie? Nu este periculos să faci acolo baie? ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมคะ Se poate închiria aici o umbrelă de soare? Se poate închiria aici o umbrelă de soare? ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมคะ Se poate închiria aici un șezlong? Se poate închiria aici un șezlong? ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมคะ Se poate închiria aici o barcă? Se poate închiria aici o barcă? ดิฉันอยากเล่นกระดานโต้คลื่น Mi-ar plăcea să fac surfing. Mi-ar plăcea să fac surfing. ดิฉันอยากดำน้ Mi-ar plăcea să fac scufundări. Mi-ar plăcea să fac scufundări. ำ ดิฉันอยากเล่นสกีน้ Mi-ar plăcea să fac schi nautic. Mi-ar plăcea să fac schi nautic. ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมคะ Se poate închiria aici un surf? Se poate închiria aici un surf? ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมคะ Se poate închiria aici un echipament de scufundări? Se poate închiria aici un echipament de scufundări? ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมคะ Se poate închiria aici un jet ski? Se poate închiria aici un jet ski? ดิฉันเพิ่งเริ่มหัด Sunt abia începător. Sunt abia începător. ดิฉันพอเล่นได้ Sunt la nivel mediu. Sunt la nivel mediu. ดิฉันเล่นได้ดีมาก Mă pricep deja la așa ceva. Mă pricep deja la așa ceva. สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน Unde este skiliftul? Unde este ski liftul? คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า Ai schiuri la tine? Ai schiuri la tine? คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม Ai clăpari la tine? Ai clăpari la tine?